عاش الناس قبل الدعوة المحمدية في جهالة وضلالة عندما توجهوا بالعبودية لغير الله فعبدوا النار والحجر والبقر والشجر teoretsku strani Ja sam rekao da ćemo se do takve teme, a to čovjeku koji će zadnji ući u džennet i za koji će se zatvoriti dženetska vrata, i to je čovjek sa najnižim stepenom u džennetu. Isto tako ćemo spomenuti vrstu ljudi koji će biti najvećeg stepena u džennetu. Svakog od nas sigurno, drago moja braćo, zanima taj najniži, a također najviši, najveći stepen u dženetu. Poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam u vredoslovim hadisima koje bilježe imami sunneta, od koji su svakako Buhari i muslim, nakon što je pojasnio da će uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala spusti se, kako njemu doći i presuditi među svojim ibadetima, među svojim ibadima, rekao je da će doći osoba koja će prelaziti preko sira Čuprije i pojasnio je način prelaska toga čovjeka preko sira Čuprije koja se nalazi preko džehennema. Pa je rekao da ta osoba jemši marleten وَيَكْبُ مَرَّةً وَتَصْفَوْ نَارُ مَرَّةً Rekao je poslani Muhammed sallallahu alaihi wa će čovjek, tako te sira čukri ići jedan put normalno. Znači kao, slušam, kao svi što mi imamo. Nakon toga pašće na svoje lice, pa će nakon toga da ga udari džehennemska vatra po licu, njegovo lice će postati crno i ostaće na tom licu tragovi. Iće znači taj čovjek jedan po normalno, zatim će pasti na svoje lice, zatim će ga udariti vatra i tako će sve ići dok ne pride siraću. Dakle, vam braćo, želim da za, zamislite taj tvor preko siraću prije. Znači ide normalno, Anacontoga palle na liice svoje, a nakon toga ga udari vatra. I nakon što pređe sira čuplju, okrenće se prema vatri i reče Tabarak alladhi najani mink. Neka hvala ona koji me spasio od tebe. Okrenće se i reče neka je uzvišen onaj koji me spasio od tebe. Zaista mi je Allah subhanahu wa ta'ala dao nešto što nikom nije dao od onih koji su nam prethodili i koji će doći za nas. Znači što je ga Allah Đelešanu spasio od toga što nije spao u džahennemsku vatru, reće Allah mi je dao nešto što nije dao nikome, ni od onih koji su prija došli i koji će doći poslije mene. A on u stvari ne zna da su preko te prije prešli ljudi različitih brzina i da su ušli u džennet i neko od njeha da i da se naslađuju sa onim što im je Allah Đelešanu pripremio. Međutim, kada on proživio to i kada na taj način preko, pre, prešao preko siraču prije, rekao je to. I za njega je to najveća blagodat. Iako, znači, postoje veće blagodati od toga. Braćo Latovi, se, ako nas može samo se malo maknuti. Nemoj se nasmeti na zidovi. Da bi shvatili preostali dio hadisa, moramo se sjetiti kakva je vrelina džehennemske vatre i kakva je njena temperatura. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam u hadisma je pojasnio kako je rekao da je vaša vatra, to znači vatra, jedan dio o 70 dijelova džehennemske vatre. Kada kažu islamski komentator, koji jedan imam Kurtobi, kaže kada bi se znači sve na ovom dunjalu sakupilo i nakon toga zapalo, to bi bio samo jedan dio od 70 dijelova džehennemske vatre. Isto tako rekao, Fudilet alejha ti među zemlje. Džehennemska vatra je znači veća i snažnija od dunjalučke vatre za 69 dijelova, a svaki njen dio u temperaturi je, znači taj, kao džehennemska vatra. Zašto ovo govorim? zato što ima vezu sa ovim šta što će doći u hadisu. Kada pređe čovjek tu siraču i kada Allah subhanahu wa ta'ala presudi između svojih stvorenja i kada stanovnici dženneta uđu u džennet, stavnici džehennema uđu u džehennem, taj će čovjek stati za dženneta i dženneta. Zašto? Zato što ga njegova djela nisu učinila da uđu u džennet, a isto tako nije zaslužila da uvedu u Međutim, bit će sa svojim licem okrenut prema ženama I zato smo spomenuli zašto je vatra i kako je. A sad on sa svojim licem je okrenut prema toj vatri kako je, kako smo spomenuli. I nema mogućnosti da se od nje okrene. Nema mogućnosti. Izvršeno to je vatre sa svojim licem. Možda da je sa leđom, možda je bilo blaže, međutim ne sa licem. I onda će se tada sjetiti ko je gospodar i vatre i dženneta. I u čoj ruci je i vatra i džennet i koga može samo spasiti. A to je gospodar svih svjetova Allah subhanahu pa će ga zamoliti o moj gospodar, udaljimo od džehennemske vatre i okreni moja lica od te vatre. Pa će ga milostivi i najmilostivi, samilostni upitati. O sin U ukoliko te ja spasim ove džehennemske vatre, i okrenjem te od nje. Da li ćeš tražiti nešto drugo? Pa ćemo sin Adamov, koji smo mi jedni i koji smo mi iste prirode kao on, slab i koji zna možda da iznevjeri su obećanje, nećemo ne u obizet. Ne, neću, tako mi tvoj čast, tako mi tvoje snage, neću ništa samo me izbavi od ovo sada ovde i udarimo od džehennemske vatre, neću više tražiti. I da će poslaniku obećanja i ugovor, neću, neću. I nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala okrenit će ga od vatre i spasit će ga. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala svoje mudrosti uzdignit će mu stablo ispred njega i pored nje voda. Isto tako da bi shvatili ovo sada čovjeka, moramo se sjetiti šta je piće stanovnika džehennema. Kako bi znali kako će vriti u vodu tog stava. Da se sjetimo je hlad stavnika džehennema, pa da znamo kako će cijeniti taj to stablo i hlad njegov. Tako kažu islamski učenjaci. Biće stavnika džehennema je hamim, i i gasak. Hamim to je užarena voda koja dostigla vrhunac svoje temperature. A kislin i gasa su tečnost koja izlazi iz tijela kože i mesa stanovnika žena. Ili je to ono što izlazi iz stidnih mjesta žena koje su činile zinalu. Ili je to ono što je naj najgadnijeg, što je najsmrdljivije od koža i tijela nevjernika. To je njihovo biće. I kada mu se prinese njegovom licu smržit će ga. I kada se napoji, potrga će mu I oni će biti napojeni tom uzavenom vatrom koja će im katat eman i sjepat će njihov utrop. To je njegov biće. A što tiče njihove vlada, kako rekao Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio surovaka, da je to hlad od ima. I naravno da je vruće. La baridi wala karim. Nema u sebi ne nadoće nikakve dobrote. I sada kada čovjek bude iskušan s otim i kada se pojavi ispred njega stavno, i pojavi se voda. Kako se osjeća? Da li će se držati ono svoga obora kojeg dao Allah subhanahu wa ta'ala jer će ga najačati njegova ljudska priroda prekršiti obećanje pa će zatražiti od Allaha Đerašanu nešto drugo. Kako se prenosi u drugim rivajetima, kaže šutit će onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala hoće, pa će reći gospodaru svih svjetova, gospodaru moj, približimo tog stavla, da se naslađujem tom vodom, da se naslađujem tim hladom pa će ga Allah subhanahu wa ta'ala osjetiti na njegovo ugovor. Pa će reći, ja Adem, osim Ademom, za mi nisi dao obećanja da nećeš nešto tražiti drugo osim kad ti spati Pa rekao, gospodaru moj, nemojmo učiniti najnesrećnijim stvorenjem. Samo ovo nešto više ništa uvaženo vraćao, ta stava dženeska nisu kao naša stava ili u Bosni, ili u Holandiji ovdje. No kako kaže Bosani sallallahu alaihi sallam, da je deblo toga stava od zlate i srebra. A njihovi hlad treba jednom drugom jaču da njim odi sto godina. svoje mudrosti uzdignit ćemo drugo drvo i pored nje voda i to je drvo ljepše i bolje prvo. I opet, taj koji će zadnji ući u za kojeg će zatvoriti dženevska vrata, će opet šutiti onoliko koliko će htjeti Allah subhanahu wa ta'ala i opet će u njemu biti ta borba između obećanja koji je rekao i dao Allahu subhanahu wa ta'ala i između te ljepote koja se nalazi ispred njega. Pa ću ga reći, o gospodar moj, približi me do tog stabla i učini da se, da se naslađujem tom vodom i sa njegovom hladom. Pa ćemo vidjeti opet Allah subhanahu wa ta'ala Opstina Adamov, za mi nisi dao obećanje, neće štrašiti nešto drugo. Mimo ovog. Kako je isto tako u zaista si ti od onih osoba koje najviše tiše svoje govore. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala svoje velike dobrote će ga približiti tom stablu da se naslađuje sa tom vodom, sa tom hladom i nakon toga uzdivit ćemo treći stablo od vrata dženeta koje je bolje od ovih prva dva stabla. I opet ta borba, da li da prekrši ugovor ili da opet traži poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga približi tom stavu, pa će opet nakon što je šutio, gospodar moj približi me do tog stabla, da budem u njegovom nadu, da se naslađujem njegovom vodom i opet će Allah Tabara ta'ala posjeti na njegove ugovore i onda će ga približiti do tog stabla. Međutim, kada dođe do tog stabla, on je već došao do vrata i dženeta. Pa kako tamo je došao hadisima, tisuće glasove stanovnika dženeta. I vidjet će nježnu ljepotu. I vidjet će to i vidjet će tu radost u dženetu. Vidjet će stanovnike dženeta kako sjede na sjedeljkama i prema drugim okrenutima. Vidjet će rijeke od meda, mlijeka, od alkohola, koji ne opija one koje pije. Vidjet će huri. Vidjet će zemlju koja je od miska i zafrana. I vidjet će sve te blagodati. Zato kažu hadisu, poslanik sallallahu alaihi sallam, kada je tražio za ovo čovjeka sve ove stvari i što će još tražiti za Allah Đelšanu, وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ Znači, a Allah subhanahu wa ta'ala opravdava da, jer on vidi ono što ne mere saburati. Jer vidi ispred sebe staru, jer ispred sebe, ispred sebe vidi vodu, jer ispred se vidi džene i sve to vidi, ne može da sabura. I Allah Đešan, je dao ugovore, sve to dao, kaže, ja, ziruhu kao, daj mu opravdanje. Vidi, to ne može da sabura. Sada kad uđe u nekada i sve to vidi, da se zadržava tog ugovora ili da opet kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ali sada nešto već drugo, a to je gospodar moj u mu ženit. I riječemo to. Riječemo, ja rabbi, adhili džene. Pa ćemo Allah subhanahu wa ta'ala, ja beni Adem, ma ja mink. Osim Ademovo, da li ima nešto da ja tebi dadnem i da mi više ne pitaš? Da li ima nešto da ti dadnem i ti ćeš biti zadovoljno, više više pitati? Za nisi zadovoljan. Da ti dadnem dunjaluk i sa njom još jedan put dunjaluk. ili drugo kada ćemo Za nisi zadovoljan da ti dadnem vlast kao vlast jednog od vladara zemlje. Pa ćemo reći, reditu ja rob, zadovoljan sam gospodarom Toliko sam maro, toliko trčao za dunjalu, nije moguće u džennet, nema djela i sam kaže Lađešanu da ću ti dunjalu još, sam još jedan pa kako da ne kaže zadovoljan sam? Znači li zadovoljan sam, dosta je to. Međutim, onda Allahova Đelešanu milost ne završava se. Pa ćemo reći ono predaj kada govori o Dunjalku, neće tebi Dunjaluk, još je toliko sto berbu dar i tebi deset puta Dunjaluk. A u predaj kada govori o, o, o, o kralju, njegove vlasti, pa ćemo reći, da sad vam ti danim kao vlast jednog od kraljeva Dunjalka, pa će reći zadovoljan Pa će reći tebi je to, i to, i to, i to, i peti puta kam kaže, reće, zadovoljan sam gospodar. Znači, dosta, ne više davati. Dosta. Ibn Hajar kad kada govori o ovim rivajetima, a to kako me dao jedan put Dunjalku, pa drugi puta sam ga, pa kasnije deset puta Dunjalku, pa vam dao znači, e, vlast jedan put od kralja, pa na kraju deset, zato što kraljevi nikad ne vladaju sa dunjalkom čitavim, nego ima jedan dio i kad mu sabereš ti pijete od dunjalku. I to ono kad mu rekao, Allah subhanahu wa ta'ala uzmi dunjalku i sa njim ono isto, pa mu početi Dao jedan put, pa mu je, znači, nije mu predstavljeno daje, da daje, da ne, dok nije došlo do deset puta dunjalku. Tako da nema obrečnosti između uvijek Pa ćemo rijeti taj rob, kamo Allah Žešan kaže, uđu u džennet i tebi dunjal pripada i deset puta ako dunjal, pa ćemo rijeti, testeziju bi. Anta Rabbul Alamin. Da se ti smijavaš sa mnom, a ti si gospodar svih svjetova. I drugo predaje, ti si melik, ti si vladar. Hoću da riječi da kaže Ibn Hađar Skanka ponavlja ovo, da toliko ga opozeo kao onaj hadis koji je poznat kada je čovjek izgubio svoju jahalicu, pa kada je došao, kad mu se vrati jahalica, kad se pokaže pa šta je rekao? je rekao, ja sam roba, ti si gospoda, nego krenuo, rekao je, ja sam tvoj gospoda, ti Iz velike radosti. Pa mu je rekao i tako, zar ti se smijava sa mnom? A to tebi kao ne prišti, si gospodar, Rabbul Alamin, gospodar mislim. Pa mu rekao Allah subhanahu wa ta'ala, ana la bi. Ja se ne smijavam s tobom, ali sam ja zaista kadu i mogućnosti da ono učinim što hoću. Ne, ja se ovo ne smijavam. Međutim, ja sam mogućnosti da ti danem i dunjalog, i džennet, i to stablo, i sve to ti danem, ja sam ja gospodar svih kako ćemo reći, uđi u džennet, te pripada dunja malo deset puta. Pa će reći, gospodar moj, kako da uđemo u džennet, kad su stanovnici dženneta uzeli svoja mjesta. I kada su uzeli ono što im je Allah tabaraka wa ta'ala pripremio u džennetu, nema više mjesta. Užno ušli vjerovjesnici, uzeli svoja mjesta. Ušli šehidi, uzeli svoja mjesta. Oni što su dali sad, ušli sa svojih vrata, uzeli svoja mjesta. Šehidi, iskreni robovi, oni koji su poslušni, svako uzeo svoje. Ja svakako nisam bio prije zaslužio džennet. Kako da uđem? A pa tako je stanje u džennetu. Pa će mali žan uđi u džennet. Pa će otići tamo i učinit ćemo se da je puno. Nema mjesta da se vrati gospodar, svi sve kako da uđem džennet, a ona je puna. Pa ćemo opet reći Allah Žešanu, uđi u džennet, pa će opet tamo otići, opet se vrati Allah Žešanu, reće, nema gužva, nema mjesta. Puno je. Nakon toga ćemo ući Allah Žešanu da uđi u džennet, a sa njim je dunjav. i deset puta kao dunjavu. Kada uđe se završiti tu milu gospodara svih svjetova milosti. Neko ćemo reći poželiti. Nećemo želi. Šta bi jedan Islam mogao da zamisli kako on stane? Bio gresima. grijesima. Nije imao dunjalka. Šta je da zamisli? I nego sad kad nas neko ovdje rekao, ne zamisli. Sigurno poželio ono u čemu on živi. Ako ima kuću preko topu, poželi tako takvu kuću kako ima. Ili auto tako. Možda malo bolje, ili možda slabije. Ali ne bi sada nešto zamislio što bi bilo stvarno da se čovjek začini. Pa ćemo onda red Allah te barek wa ta'ala. A da želiš ovo? Reći, e, jesi to Pa će opet, da želiš to? Reći, e, jes to. Da li želiš to? jest to. I neće ga predstavljati Allah da posjeća sve dok to više nema. Kako došlo Hadisu da je katad bihe amani i kada ne bude više imao šta, nema više šta. Ni on, ni što ga posjećao gospodar svih svjetova, rećemo Allah i to pripada temi i deset puta si, se deset puta zamislio. sa čime ćeš biti zadovoljan. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam je se nasmijao kada ovaj rob rekao gospodaru svih svjetova testenziju bi vanta rabbul alamin da se smijavaš sa mnom a ti si gospodar svih svjetova i ti si melik da su se ukazali zubi a isto to je uradio Abdullah ibn Mesud, radi Allahu anhu. Pa je pitao one koji me prenose, zašto me ne pita da su se ja smijem? Pa su ga opitali, pa je rekao zato što se poslanik sallallahu sallam nasmio i što je rekao svojim drugima što me ne pitali. Pa kad su pitali poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa zašto se nasmijao? zato što se nasmio gospodar svih svjetova kada mu to neko Pa se znači nasmio Allah te barak wa ta'ala kada mu je to rekao, ali mu poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam rekao to, pa je se Abdullah ibn Mesud zasmijao zato što se poslanik nasmio. I Kaže u hadisu i za tog čovjeka je govoreno to je čovjek koji je ušao iza nje u koji je najniži stepena. Prije nego što govorimo o tom drugoj vrsti ljudi, a to je koji su najviše stepena, zaista, drago moja braća, ovdje ima puno I nije došla ova priča pa u stvari hadis koji u stvari objava. Nije došla tek tako da bi se ispričala, da se zapisala knjige hadisa i da piše dalje. Ne došla sam pouku. I zaista ima puno pouka. I moglo bi sada da o tome govorim, kojoj možda naći dunjalu, znači da je ništa ne vrijedi. Jer da je vrijedila taj dunjaluk kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao džena da bud, kao krilo maca ne bi Allah tabarak wa ta'ala napojio jednog kafira. Što znači da svakako dunjalog ne vrijedi ni u krilovo jedno. I je tako došao hadis. Da vrijedi, Allah bi ga napojio. Znači, A ne vrijedi. Zato, evo, ma braću, to je život koji Na Metao u kako ga opisao Allah wa valjivi život. Ne smijemo dozvoliti da nas taj valjivi život liši dženneta i blizine poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i viđenja gospodara Ovo ne znači da ne radimo, da ne pribjeđujemo, ne onim kojim nama obaveze, Nego da se ne desi da postanemo robovi dinara i dirhema da na kanu propadnemo i da budemo na svijetu. I Musa salam isto upitao Allaha subhanahu wa ta'ala koji je to rob sa najnižim stepenom u džennetu pa mu je pojasnio Allah Žešanu ovaj hadis. A nakon toga Musa salam je upisao, upitao gospodara svih svjetova. A koji je najsretniji ili koji je čovjek sa najvećim, najvišenijim stepenom u džernetu? Pa mu rekao Allah te barak wa ta'ala Ulaike alladine arat Ulaike alladine aratu To su oni koji sam ja želio. Odnosno, koji sam ja odabro za sebe između robova. Garestu kerametehum bijedi. Zasadio sam njevu čast i njevu počast sa svojim Bogom. Nema sumlje da ono što Allah Đeršanu zasadi sa svojom rukom kako bilići njemu tabare kao ta'ala, nema sumlje أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وحكمت عليها To su oni koji sam ja odabrao i čiju sam čast i mjesto sa svojom rukom stvorio i koju sam zapečatio. Znači zapečatio sam njihovu počast i nikad se neće izmijeniti. فلن ترى عين ولن تسمع أذن ولن يخطر على قلب بشر I kaže, to oko nije vidio, niti je uho, uho čulo, niti je to palo na pamet bešar, ljudima. Šta to? Ono, sa, šta sam ja pripremio u džennetu i sa čime sam im počastio. Znači, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio ovim ljudima, a to je koji je odabrao, čije znači je keramet stvorio svom rukom i zasadio i koji je zapečatio, koja pa se neće moći promijeniti. On je počastio u dženetu što oko nije vidio. Niti ulož uho čulo, niti je omogućio se da to čovjek zamisli. I kaže Ibn Mesud, radi Alanohu, kako neko ne bi zamislio. Kada je rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam a to su ljudi, da neko drugi može misliti da je možda vidio ili čuo ili da može zamisliti, to da su meleci, pa kaže to ne zna niti melekun mukarab, niti onaj melek koji je blizak od Allaha tabaraka wa ta'ala, niti onaj poslanik koga izasao Allah subhanahu wa ta'ala. To znači ne zna niko. Zato, draga moja braćo, vidi ste veliku razliku između dvije ove osobe ili između dvije vrsta ovih ljudi. I vidi ste na koji će način ući onaj koji će za njim A to je da će prijeći na sirat, će kako su i na koji će način voli dijalog sa gospodarom svih svjetova. I bili ste drugu grupu ljudi koji će imati te počasti koje je rekao Allah subhanahu wa ta'ala da to su ljudi koji su izabrali Kur'an i sunnet za svoj pravac. I to su njihovi izvori. I ono što je naredio Allah subhanahu wa ta'ala u njima njegov poslanik to oni radi. A ono što je zabranio, oni se klonio. I ono što vole Allah Đešanu, oni vole. A ono što mrzi Allah i njegov poslanik, oni mrzi. I mislim, čak više ubilje sam, da je taj izbor ostavljen I svako od nas može da bude onaj prvi pa da hodi lijepo, pa da upane na lice, pa da godari vatra. Ili <clears throat> da se obrati Allahu Đelešanu kada bude govorio o toj svojoj vatre, kada bude okrenut lice, pa da kaže kašebeni rihuha wa ahrakani zekaruha. Ta džehennemska vatra je me spržila i nježin duhan, nježina Dim mi je ušao u nos i doveo me do histerije. I otrovao me. I uznemirio me. I samo što me nije uništio. U ahrakani zakaruha. I nježim pamet te dženemske vatre. I njezina ta sva spržila me. U toj meri da mi je izmijenila moje lice i moj izgled. Tako da znači, drago moja ostaje nam izbor ta, da li ćemo biti odnog prvo i ući na taj način. Ili ćemo možda biti, ako Bog da, ta druga skupina koju je odobrao Allah subhanahu wa ta'ala i koji me posadio u počast i zatim je zapečetio pa se ne može mijenjati i koji je pripremio od počasti što niti oko vidjelo, niti uho niti može iko da zamisli to. Ja molim uzvišen od Allaha, subhanahu wa ta'ala na kraju, da nas odručini svakako te druge skupine ljudi, da nas uvede u taj džennet, jer ako Boga se naslađujemo, قنام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة قنام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا